สานีวิทยุครอบครัวข่าวสตรอเอฟเอ็มร้อยหกกัาพรจชาพระมหาไพบุญอภิปุโน จากวัดป่าดอนไฮโศกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เรามาพบกัน ก็นำเนื้อหาข้อมูลที่เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละมาพูดคุยกัน เพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้นั่นเองข้าพเจ้าก็จึงอาจจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการนำเสนออย่างต่างๆเพื่อให้มันได้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น เช่นบางที เราก็เอาพระสูตรสองภาษามาพูดคุยกันบ้าง บางทีเราก็เอาเรื่องราวที่เป็นพระสูตรเต็ม ๆ มาให้ท่านผู้ฟังฟัง หรือพูดที่เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือแม้แต่การอธิบายในเรื่องของพระสูตรต่างๆ มาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟัง อันนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะนำเสนอให้ในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุธอาจจะเป็นพระสูตรสองภาษาบ้างอาจจะเป็นพระสูตรเต็มๆสักวันหนึ่ง หรือเป็นการอธิบาย หรือเป็นเรื่องของการปฏิบัติ อันนี้คือในช่วงวันจันทร์ถึงวันพุธ ส่วนในวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นก็จะมาคุยกับคุณสันสนีนาคพงศ์ในเรื่องของคำถามของท่านผู้ฟังบ้าง หรือว่าเรื่องที่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่งนำมาพูดคุยกัน ในวันพุธอย่างนี้ก็จะนำเรื่องที่เป็นพระสูตรสองภาษา เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการที่เราจะรับมือเวลาที่คนเขามาพูดให้เราฟัง ไม่ว่าวาจา นั้นจะเป็นวาจาที่จริงหรือไม่จริง น่าฟังหรือไม่น่าฟัง ถูกเวลาหรือไม่ถูกเวลาเป็นต้นเนี่ยซึ่งคลองแห่งถ้อยคำ ที่เขาจะมาพูดให้เราฟัง แต่ถึงแม้บางทีมันอาจจะจริง ถูกเวลาด้วย แต่ละคนพูดเดี๋ยวก็พูดด้วยจิตใจมีเมตตา บางทีเราโกรธก็มีนะบางทีเป็นอย่างนั้นก็มี ซึ่งอันนี้ พระพุทธเจ้าจึงแนะนำเดี๋ยวิธีการที่จะทำจิตไว้อย่างไรเนี่ยด้วยอุปมาบทไม้ทั้งหมด 5 อย่างด้วยกัน วิธีการที่เราจะทำจิตไว้อย่างไร เมื่อเวลาที่มีคนมากล่าวหาเราในด้วยวาจาประเภทใดประเภทหนึ่ง อันนี้คือพระสูตรที่เรื่องเกี่ยวกับเลื่อยนั่นเองโดยอุปมาอุปไมณที่พระเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้เป็นลำดับ เปรียบเทียบเหมือนกับแผ่นดินที่ใครก็จะไปขุดให้มันไม่เป็นแผ่นดินมันไม่ได้ เปรียบเทียบไว้เหมือนกับอากาศ แต่ที่ใครจะไปเขียนรูปให้มันมีรูปปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้อากาศมันเป็นสิ่งว่างๆ หรือเปรียบเหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่ ฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดี ใครจะมาตีให้มันเสียงดึมตึมขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ แล้วก็เปรียบด้วยเลื่อยเดี๋ยวเรามาฟังพระสูตรเรื่องนี้ที่อุปมาอุปไมยเกี่ยวกับเรื่องของเลื่อยกันพระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าพิสุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่น จะพึงกล่าวหาเธอมีอยู่ห้าอย่างเหล่านี้ คือกล่าวโดยการหรือโดยไม่ใช่การ กล่าวโดยเรื่องจริง หรือโดยเรื่องไม่จริง กล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์ หรือไม่มีประโยชน์ กล่าวด้วยมีจิตเมตตา หรือมีโทสะในภายใน Pickles These are five causes of speech that others may use when they address you. that speech may be timely or untimely, true or untrue, gentle or harsh, connected with good or with harm, spoken with mind of loving kindness or with inner hate. พิสุทธิ์หลายเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้น ในกรณีนั้นๆ เธอพึงทำการสำเนียกใจอย่างนี้ว่า จิตของเราจะไม่แปรปรวน เราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาป เราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลประกอบด้วยเมตตา ไม่มีโทสะในภายในอยู่ จะเป็นผู้มีจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่ และจะมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาอันเป็นจิตไพบูรณ์ใหญ่หลวง ไม่มีเวรไม่มีประมาณ ไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง โดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์อย่างนี้ พวกเธอทั้งหลายพึง สำเนียงใจอย่างนี้ When others address you you should train thus our minds will remain unaffected and we shall utter no evil words we shall abide compassionate for their welfare with a mind of loving kindness, without inner hate, we shall abide pervading that person with a mind imbued with loving kindness, and starting with him, we shall abide pervading the all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness, abundant, exalted, immeasurable, without hostility, and without ill will, This is how you should train yourself พิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษถือจอบและบุ้งกีมาแล้ว กล่าวอยู่อย่างนี้ว่า เราจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ ให้ไม่เป็นแผ่นดินดังนี้ เขาจึงขุดในที่นั้นๆ เรียรายดินอยู่ในที่นั้น ๆ คากถุยอยู่ในที่นั้นๆกระทืบเท้าอยู่ในที่นั้นๆปากพูดอยู่ว่าา มึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไป มึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไป ดังนี้พิสุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร บุรุษนั้นจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะเหตุว่า แผ่นดินนี้ ลึกหาประมาณไม่ได้ ไม่เป็นการง่ายที่ใครๆ จะทำให้ไม่เป็นแผ่นดิน รังแต่บุรุษนี้ จะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากครับแค้น เสียเปล่าพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ในบรรดาทางแห่งถ้อยคำสำหรับการกล่าวหาห้าประการนั้น ถ้าเขากล่าวหาเธอด้วยทางแห่งถ้อยคำประการใด ประการหนึ่งอยู่ เธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่า จิตของเราจะไม่แปรปรวน เราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาป เราจะเป็นผู้มีจิต เอ็นดูเกื้อกูลประกอบไปด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายใน มีจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง โดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ คือมีจิตเหมือนแผ่นดินใหญ่ อันใครๆจะกระทบกระทั่งให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉันไหนก็ฉันนั้น เธอพึงทำการสำเนียงใจอย่างนี้ Pickles. Suppose a man came with a hoe and a basket, and said, "I shall make this great earth to be without earth." He would dig here and there, strew the soil here and there, spit here and there, and urinate here and there, saying, "Be without earth, be without earth." What do you think, Pickles? could that man make this great earth to be without earth? No, venerable sir, because the great earth is deep and immeasurable. It is not easy to make it be without earth. Eventually, the man would reap only barrenness and disappointment. So too, because there are these five courses of speech when they address you you should train first. Our minds will remain unaffected, and starting with Him, we shall by pervading the all-encompassing world with a mind similar to the earth, abandoned, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. That is how you should train yourself. ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษ ถือเอาสีมาแล้วเป็นสีครั่งบ้าง สีเหลืองบ้าง สีเขียวบ้าง สีแสดบ้าง กล่าวอยู่ว่า เราจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ให้มีรูปปรากฏอยู่ดังนี้พิสุทธิ์หลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร บุรุษนั้นจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ ถ้าไม่มีรูปปรากฏอยู่ได้อย่างนั้นหรือ คนนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเพราะเหตุว่า อากาศนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏรูปไม่ได้ แสดงออกซึ่งรูปไม่ได้ ในอากาศนั้นไม่เป็นการง่ายที่ใครๆ จะเขียนให้มีรูปปรากฏอยู่ได้ รังแต่บุรุษนั้น จะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบาก ครับแค้นเสียเปล่าพระเจ้าข้าพิสุทต่อหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ในบรรดาทางแห่งถ้อยคำ สำหรับการกล่าวหาห้าประการนั้น ถ้าเขากล่าวหาเธอด้วยทางแห่งถ้อยคำประการใด ประการหนึ่งอยู่ เธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่า จิตของเราจะไม่แปรปรวน เราจะเป็นผู้มีจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่ และแผ่ไปสู่ โลกถึงที่สุด ทุกทิศทาง โดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ คือมีจิตเหมือนอากาศอันไกลๆจะเขียน ให้เป็นรูปปรากฏไม่ได้ฉันใดก็ฉนนั้น Pickles suppose a man came with crimson turmeric indigo and carmine and said I shall draw pictures and make pictures appear on empty space what do you think Pickles could that man draw pictures and make pictures appear on empty space No, venerable sir, because empty space is formless and non-manifestive. It is not easy to draw pictures there or make pictures appear there. Eventually, the man will reap only weariness and disappointment. So too, because there are these five cores of speech. When others address you, you should train thus our mind will remain unaffected, and we shall utter no evil words. And starting with him, we shall abide pervading the all-encompassing world with a mind similar to empty space, abandoned, exalted, immeasurable, without hostility, and without ill will. This is how you should train yourself. ที่สุดทั้งหลายเปรียบ เหมือนเมื่อบุรุษถือคบเพลิงหญ้ามาแล้ว กล่าวอยู่อย่างนี้ว่า เราจะเผาแม่น้ำคงคานี้ ให้ร้อนจัด ให้เดือดล้าน ด้วยคบเพลิงหญ้าอันลุกโปลงโปลงนี้ เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร บุรุษนั้น จะเผาแม่น้ำคงคาให้ร้อนจัด ให้เดือดล้าน ด้วยคบเพลิงหญ้าอันลุกโปลงโปลงได้อย่างนั้นหรือ ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะเห็นว่า แม่น้ำโขงคานี้ ลึกหาประมาณไม่ได้ ไม่เป็นการง่ายที่ใครๆ จะเผาให้ร้อนจัด ให้เดือดพล่าน ด้วยคบเปลืองหญ้าอันลุกโปร่งโปรงนี้ รังแต่บุรุษนั้น จะเป็นผู้มีส่วนในความลำบากครับแค้นเสียเปล่าพระเจ้าข้าภิกษุตั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันในบรรดาทางแห่งถ้อยคำ สำหรับการกล่าวหาห้าประการนั้น เมื่อเขากล่าวหาเธอ ด้วยทางแห่งถ้อยคำประการใดประการหนึ่ง เธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่า จิตของเราจะไม่แปรปรวน เราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาป เราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูล มีจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่ และแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุด ทุกทิศทาง โดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ คือมีจิตเหมือนแม่น้ำคงคา อันไกลๆ จะเผาให้ร้อนเดือดด้วยคบเพลิงยญาไม่ได้ ฉันใดก็ฉันนั้น โดยเพิ่งทำการศึกษาอย่างนี้แหละ Pickles Suppose a man came with a blazing grass torch and said, I shall heat up and burn away the river Ganges, with these blazing grass torch. What do you think, Pickles? Could that man heat up and burn away the river Ganges with that blazing grass torch? No, venerable sir, because the river Ganges is deep and immense. It is not easy to heat it up or burning it away with blazing grass torch. Eventually, the man would reap only barrenness and disappointment. So too, because there are these five cores of speech, they may address you, and you should train thus. Our minds will remain unaffected, and starting with him, we shall abide pervading the all-encompassing world with the mind similar to the river Ganges, abandoned, exalted, immeasurable, without hostility, and without ill will. That is how you should train yourselves. พิสุทธิ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแผ่นนางแมวป่าขนฟู ที่ฟอกนวดแล้ว นวดทุบอย่างดี นวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุ๋ยนุ่น ไม่ส่งเสียง ไม่ส่งกังวานเสียง ลำดับนั้น มีบุรุษถือท่อนไม้ หรือไม้หัวโหมกมาแล้วร่างกล่าวอย่างนี้ว่า เราจะทำแผ่นหนังแมวป่าขนฟูแผ่นนี้ ให้ส่งเสียงปรึมปรึมด้วยท่อนไม้ หรือไม้หัวโหมกนี้ดังนี้พิสุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทำแผ่นหนังแมวป่าขนฟูแผ่นนั้น ให้ส่งเสียงปรึมปรึมด้วยท่อนไม้ หรือไม้หัวโมงได้อย่างนั้นหรือก็นั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะ เหตุว่า แผ่นหนังแมวป่าขนฟูแผ่นนั้น เป็นของฟอกนวดแล้ว นวดทุบอย่างดี นวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุ๋ยนุ่น ไม่ส่งเสียง ไม่ส่งกังวานเสียง ไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะทำให้มันส่งเสียงดังปรึมๆด้วยท่อนไม้ หรือไม้หัวโมง รังแต่บุรุษนั้น จะเป็นผู้มีส่วนในความลำบากขับแค้นเสียเปล่าพระเจ้าข้าภิสุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ในบรรดาทางแห่งถ้อยคำสำหรับการกล่าวหาห้าประการนั้น เธอพึงสำเนียกใจว่า จิตของเราจะไม่แปรปรวน เราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาป เราจะเป็นผู้มีจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่ จะมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง โดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ คือมีจิตเหมือนแผ่นหนังแมวป่าขนฟู ที่ฟอกดีแล้ว เห็นป่านั้นอันไกลๆจะทำให้มันส่งเสียงดังปรึมๆไม่ได้ ฉันใดก็ฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียงใจอย่างนี้ b e c u s e Suppose there were a cat skin bag that was rubbed, well rubbed, thoroughly well rubbed, soft, silky, rid of rustling, rid of clackling, and a man came with a stick, all a potsherd, and said, "There is this cat skin bag that is rubbed, rid of rustling, rid of crackling. I shall make it rustle." and crackle. What do you think, Pickles? Could that man make it rustle and crackle with the steak or the pochard? No, venerable sir, because that cat skin bag, being rubbed, rid of rustling, rid of crackling, it is not easy to make it rustle or crackle with the stick or the pochard. Eventually, the man will reap only weariness and disappointment. So too, because there are these five cords of speech that others may use when they address you. Their speech may be timely or untimely, true or untrue, gentle or harsh, connected with good or with harm, spoken with the mind of loving kindness or with the inner head. When others address you, you should train thus. Our minds will remain unaffected, and we shall utter no evil words. We shall abide compassionate for their welfare, with the mind of loving kindness, without inner head. We shall abide pervading that person, with a mind imbued with loving kindness and starting with him, we shall by pervading the all-encompassing world with a mind similar to a cat's skin bag, abundant, exalted, immeasurable, without hostility, and without ill will. That is how you should train yourselves. ภิกษุทั้งหลายถ้าโจรผู้กายหาช่อง ที่มีด้ามสองข้างใส ผู้ใดมีจิตประทุษร้ายในโจรนั้น ผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราเพราะเหตุที่มีใจประทุษร้ายต่อโจรนั้น ในกรณีนั้นเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่า จิตของเราจะไม่ปราบรวน เราจะไม่กล่าวบาจารเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูล มีจิตประกอบไปด้วยเมตตา แผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่ และมีจิตประกอบไปด้วยเมตตา อันเป็นจิตไพ่บูรใหญ่หลวง ไม่มีเวรไม่มีประมาณ ไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุด ทุกทิศทาง โดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์พุทธทั้งหลายพึงสำเนียงใจอย่างนี้ Because even if bandits were to sever you savagely, limb by limb, with a two-handled saw. He who gave rise to a mind of hate towards them would not be carrying out my teaching. Herein because you should train thus, our minds will remain unaffected, and we shall utter no evil words. We shall abide compassionate for their welfare, with a mind of loving kindness, without inner hate, we shall abide pervading them with a mind imbued with loving kindness, and starting with them, we shall abide pervading the all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness, abundant, exalted, immeasurable, without hostility, and without ill will. That is how you should train yourselves. ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงทำในใจถึงโอวาท อันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่หนึ่งเนึองเถิดเมื่อเธอทำในใจถึงโอวาทนั้นอยู่ เธอจะได้เห็นทางแห่งการกล่าวหาเล็กหรือใหญ่ที่เธออดกลั้นไม่ได้อยู่อีกหรือก็นั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายประเห็นนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงทำในใจถึงโอวาท อันเปรียบด้วยเลื่อยนี้ อยู่เป็นประจำเติด นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน Pickles if you keep these v i c e on the simile of the saw constantly in mind do you see any c a u s e of speech, trivial or gross, that you could not endure? no venerable sir. Therefore, bhikkhus, you should keep t h i s advice on the s f e m i l y of the soul constantly in mind. That will lead to your welfare and happiness for a long time. และนั่นคือพุทธพจน์ที่เรานำมาเสนอเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษนั่นก็แปลมาจากภาษาบาลีเหมือนกัน ภาษาไทยเนี่ยก็แปลมาจากภาษาบาลีเหมือนกันนั่นมันจะลงรับกันพอดีอันนี้ก็อยู่ที่ว่าสำนวนใครแปลละ่ะ แต่ว่าบาลีนี่เราก็คงไว้เหมือนเดิม ในเรื่องอุปมาอุปไมยตรงนี้คิดว่าชัดเจนอยู่ท่านผู้ฟังนนมีอยู่ 5 อย่างด้วยกัน อันดับแรกก็คือแผ่นดิน แต่ใครจะมาขุดแผ่นดินให้มันไม่เป็นแผ่นดินเนี่ย โห มันทำไม่ได้ หรืออย่างที่สองใครจะมาเผา แม่น้ำจุดไฟเพื่อที่จะเผาแม่น้ำให้เดือดพร่านร้อนจัดเนี่ย อันนี้ทำไม่ได้มันยากมากหรืออนที่3ามแต่คุณจะมาเขียนสีเขียนภาพ เหมือนอย่างที่เขียนบนผนังแต่มาเขียนบนอากาศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้แล้วก็ที่ 4 ก็คือการที่เราจะเอาไม้อะไรที่จะมาตีบนแผ่นหนัง ให้มันดันเสียงบรึมๆขึ้นมาถ้าเราลองนึกถึงดูเวลาเราทำกลองนะกลองเนี่ยแผ่นหนังเอาไปคึงแล้วก็ทำขึ้นมาเป็นรูปของกลอง แต่ถ้าไอ้แผ่นหนังที่ไปขึงเนี่ยมันเป็นแผ่นหนังแมวป่าขนฝู ที่ฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดีเนี่ยมันจะไม่ดังสี่อันนี้เพื่อที่จะให้ทราบว่าเราควรจะมีจิตไม่แปรปรวนแต่อย่าไปด่ากลับ อย่าไปสวนกลับ แต่ให้มีจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นเนี่ยใช้บุคคลนั้นเป็นอารมณ์แผ่ไปทั่วให้ถึงที่สุดทุกทิศทาง แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยยกตัวอย่างถึงเรื่องของเลื่อย ถ้ามีคนมาเลื่อย ใช้เลื่อยมาเลื่อยเราออกเป็นสองส่วนเนี่ยเราก็ควรจะต้องทำจิตไว้อย่างนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการทำจิตอย่างนี้ก็คือว่าให้เรามีสตินั่นเองท่านฟังเรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้นะมีสติตั้งขึ้นแล้วจิตใจเป็นสมาธิมันทรงเมตตาอยู่ข้างในได้จิตใจที่มีสมาธิทรงเมตตาอยู่ได้แผ่ไปสู่โลกทั้งปวงเนี่ยเราก็ผ่านบุคคลนี้แหละคำว่าแผ่ไปสู่โลกทั้งปวงผ่านบุคคลนี้ก็หมายความว่าเอาบุคคลนี้เป็นอารมณ์ แล้วก็ใช้บุคคลนี้ในการที่จะส่งกระแสแห่งความรักความเมตตาไปทั่วโลกนั่นเองแต่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังก็จะนำเรื่องราวหลากหลายต่างๆมาสลับผัดเปลี่ยน หมุนเวียนให้ได้ฟังกัน ในวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นก็จะมาคุยกับคุณสันสนีนาคปงในเรื่องของคำถามบ้าง ในเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันบ้าง แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร